А, бала, за Мишо искате ли? Е, сега ще изсилим. Те на Мишо му викат Юрдека, вие знаете ли? Мишо Юрдека. Мишо Юрдека е, сега ще изсилим Но бала за Мишо Юрдека. Е, сега ще изсилим. чуете. Ей. Юрдека!